Девет планини покрити с мъгли, а в десетата са моите младини. Девет планини покрити с мъгли, а в десетата са моите младини. Как боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. бил през нощта, ти не се прибра, чаках те сама, чак до сутринта. Бил през нощта, ти не се прибра, чаках те сама, чак до сутринта. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужи. Жени, ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чуждите жени. Казвай, де си бил ти цяла нощ, нощ с коя жена, чак до сутринта, казай де си бил ти цяла нощ с коя жена, чак до сутринта. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Кръв ли си бил, когато си ме любил, че аз не съм за теб и ти не си за мен? Кръв ли си бил, когато си ме любил, че аз не съм за теб и ти не си за мен? Ак боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени. Ах, боли, боли, какво сърцето ме боли, защо? Защото ходиш ти с чужите жени, защото ходиш ти с чужите жени, защото ходиш ти с чужите жени.